Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Què tal? Bona nit. Les 11 eh, i 32 minuts d'avui, diumenge 25 d'octubre de 2015. Una nit més estem acompanyant-vos en esta edició, en este programa que és el vostre d'Esports 97 nit, que vos acompanya des de hores d'ara i fins a arribar a la una de la matinada des de les 11 i mitja i fins les 12, primera mitja hora informativa i posteriorment de 12 a 1 amb la tertúlia i l'anàlisi fonamentalment per a valorar el que ha fet res el València avui en el Calderón davant l'Aleti de Madrid, però també amb altres aspectes eh, notables d'interès eh, i que estan de plena actualitat, perquè a hores d'ara, el llevant d'Unió Esportiva, el seu Consell d'Administració està reunit a l'espera de decidir, de determinar o de fer eh, públic publicar la destitució de Lucas eh, Alcaraz després de la derrota dolorosa d'este matí la Ciutat de València per 0 gols a 4 davant la Reial Societat de David eh, Mois. A hores d'ara, Continua la reunió del Consell d'Administració del Lleva Antonia Esportiva a l'espera de que s'anuncie no ja la destitució, sinó què va passar amb la banqueta del Lleva Antonia Esportiva, que el pròxim partit que té és en l'estadi de Mestalla davant del conjunt precisament del València Club de Futbol. Així que esperem notícies des del Consell d'Administració del Llevant, el que eh, a hores d'ara naix d'eixa reunió és que Lucas Alcaraz ha sigut destituït com a tècnic Granota, que la seva destitució ja és un fet. Per tant, estem a l'espera de conèixer si ja el Consell d'Administració del Llevant Unió Esportiva té clara la identitat té clara la identitat del seu substitut. Però, a hores d'ara, el Llevant Unió Esportiva acaba de decidir que Lucas Alcaraz ya no es tècnic del Levante Unió Esportiva, ja no s'asseurà en la banqueta de Mestalla en el pròxim compromís del conjunt Granota treballant estem per a tractar de conèixer la identitat del tècnic que substituïsca en la banqueta Lucas Alcaraz, que este matí veia com el seu equip perdia a casa 0-4 davant la Reial Societat i això pues, ha provocat una reunió d'urgència esta vesprada en les oficines del Llevant Unió Esportiva, reunió del Consell d'Administració que com a resultat pues, eh, acaba d'aparèixer aquesta destitució del tècnic granota Lucas eh, Alcaraz. Anem a ocupar-nos també de lo que acabem de eh, viure en l'estadi del Vicente Calderón, que no és altra cosa que un dolentíssim partit, altre del Llevant Unió del València Club de Futbol en un estadi gran, en un estadi important com és el Calderón i davant el Atlètic de Madrid. Ho venim contant en la prèvia, era la prova del cotó, era la prova del algodón, era el moment de veure si efectivament el València que havíem vist en la primera part, primers 45 minuts de la última jornada de Lliga a casa davant el Màlaga, si el València que havíem vist també esta setmana en Lliga de Campions davant el Gante, també durant 45 eh, minuts s'estabilitzava trobava aquesta regularitat i aquesta estabilitat que li falta en guany i en esta present temporada a l'equip de Nuno i era capaç de rendir i d'oferir una bona imatge davant un gran com l'Atleti de Madrid i en un estadi important com és el Calderón. A la fi, ni bona imatge, ni bon resultat, el València ha naufragat esta nit davant l'Atleti de Madrid en el Calderón. Fins ara s'havia enfrontat a equips importants, no als grans de la Lliga, no als grans d'Europa en Champions, però sí equips importants. L'únic en Lliga en Sant Mamés, a l'Atlètic Club de Bilbao, i ja sabeu, si feu memòria, el partit que va tirar també ahir l'equip de, de Nuno en una dolorosíssima també segona part. En Lliga de Campions, el rival, diríem, important al que fins ara s'ha enfrontat el València és el Zenit de Sant Petersburgo i ja sabeu també què va ocórrer en aquest partit de Mestalla davant el Zenit. Així que avui arribava el Calderón, arribava l'Atleti de Madrid, arribava un equip, el de Nuno, Mm, amb una lleutxera milloria sols de 45 minuts, és cert, però amb, un, amb una lleutxera milloria que necessitava confirmar-se quallant 90 minuts redons en el Calderón. Bueno, pues al final, victòria curta per als mèrits, 2 a 1 de l'Aleti de Madrid davant el València i l'equip de Nuno, independentment del discurs del seu entrenador, que deixa també una imatge prou eh, pobra en molts aspectes davant l'Atleti de Madrid. Hi ha una realitat, que és la que vos hem donat en les acaballes del partit, amb el nostre eh, analista, amb el nostre comentarista habitual dels partits del València com és Pablo Leiva. Avui la realitat probablement siga eh, dolorosa, però el València està molt lluny en molts aspectes tècnics, eh, tàctics, de ritme, mm, d'actitud, d'intensitat, de qualitat, d'agressivitat, molt lluny del rival d'avui, de l'Atleti de Madrid. I ja són dues temporades de Nuno al capdavant del València. Són molts els diners que el València ha invertit en reforços este estiu com per a que la imatge sigui la que ha donat avui el València davant l'Atleti de Madrid. Més que res perquè si algo va destacar el València de la passada campanya al València de Nuno era que estava més a prop dels grans i que plantava cara que plantava cara als grans, Madrid, Barcelona, Aleti de Madrid, eh, Sevilla, rivals actuals importants de la Lliga de València, de Nuno la temporada passada es plantava cara. Enguany, davant l'Atlètic de Bilbao, pues, feu memòria. I avui, davant l'Atlètic de Madrid, ja sabeu el que ha passat. Marcador molt curtet, diga el que diga Nuno, per als eh, mèrits que ha fet l'Atlètic de Madrid molt superior en molts conceptes, en molts conceptes al València. És la 1 i 38, no sé per a on, però encara està a Madrid, encara està a la capital d'Espanya, Manolo Montal, que vos ha narrat pues, ese dolorós partit del València al Calderón. Manolo Montal, bona nit. Hola, què tal, Sala? Encara des de les eh, rodalies de Vicente Calderón, desmuntant i estan també algun company que té que eixir des d'ací, i bueno, pues, eh, sentint amb atenció tot el que estava dient, ratificant punt per punt totes les coses que acabes de dir, i sobretot eh, jo crec que la que ha donat Pablo Leiva és la que ens indica on està València. Esta València està lluny de competir perquè no sé l'equip que anava, no sé l'equip que mossegava de l'any passat, eh, més enllà de que l'any passat se feien gols eh, si és que l'any passat feien gols i en guany no, està molt bé, però per què no feu gols? Avui no se pot dir que sigui a falta de remat. En altres partits la podria comprar, però avui no és una qüestió de falta de remat, és, un equip de que és una situació que l'equip no ha arribat i que l'equip eh, les, Situaciones que te es una de la primera parte de Cancelo, que narraben y después en la segunda parte arran de la jugada en la cual Mustafi se mete esa jugada que la pasar al penal, el Valencia curta pero pero a partir de ahí tampoco es que el Valencia eh, haya eh, una, metamorfosis eh, una metamorfosis que indique o que te incline o que te duda a pensar que es capaz de empatar el partido están agarrándose en la narración en cada jugada pilota parada porque era la única situación en la que podies veure que el València podia ser capaç de tenir alguna de perill. Més enllà d'això, el València avui no ha estat i, i és cert que eh, situació en els quatre centrecampistes mm. amb Dani Parejo i amb André Gómez, que estan una miqueta més desplaçats, més com a, com a interiors a l'antiga usança eh, que en el futbol que es jugara estaven desplaçats a les bandes, però tampoc eren, eh, tampoc eren uns homes que te pogueren donar profunditat per banda eh, el València avui no ha jugat bé al futbol i jo quan he sentit la primera parte de la, la primera respuesta de la, de la roda de prensa en un un ah, momento Manolo, deixa'm un momento porque eh, ya un comunicat ya en la plana web del Levante Unión Esportiva que efectivamente hace referencia a lo que comentáis en la apertura del programa. En ese comunicat, en la plana web del Levante Esportiva, digo el Levante prescinde de los servicios de Lucas Alcaraz. El Consejo de Administración del Levante reunido en sesión extraordinaria la tarde, noche de hoy domingo en el Estadio Ciudad de Valencia con la presencia del director deportivo Manolo Salvador ha decidido prescindir de los servicios del entrenador Lucas Alcaraz y de su cuerpo técnico. El Consejo de Administración de Levante agradece la profesionalidad que ha mostrado Lucas Alcaraz durante su estancia en la entidad levantinista, así como la de su segundo entrenador Jesús Cañadas y su preparador físico Miguel Ángel Campos, y le desean un futuro toda la suerte a nivel profesional y personal. Lucas Alcaraz se comprometió con la entidad Granota el 21 de octubre de 2014. El preparador andaluz ha dirigido en esta secuencia comprendida por un año 39 confrontaciones en el marco de la Liga BBVA. Es curioso porque se va a comprometer el 21 de octubre i el 25 d'octubre ha deixat de ser tècnic del Llevant Unió Esportiva. Ha estat un any en la banqueta del conjunt granota Lucas eh, Alcaraz. Ja ho contarem... Aquesta seu... setmana, sí. aquesta mateixa setmana, Salva, si te'n recordes, eh, donàvem pas a uns fragments de veu d'una entrevista que concedia a la plana web del club com a conseqüència que duia un any en la banqueta del Llevant, pues, un any i tres dies o quatre dies crec que ha durat i haig acabat el periple de Lucas Alcaraz en el Levante Esportiva. Sí, ja contarem en el seu dia que a Lucas Alcaraz eh, li salva el cap la victòria de fa dos setmanes a casa davant el Villarreal, però que el tècnic estava cuestionadísimo i que si no arriba a traure endavant ese compromís el Consell d'Administració del Levante Esportiva haguera fet fa dos setmanes lo que ha fet en la, en la jornada d'avui Express de Pedre 0-4 a casa davant la Real Societat en un dolorós partit. De moment no transcendís la identitat del tècnic que va substituir a, a Lucas Alcaraz, el Llevant encara no l'anuncia, sembla que ho anunciarà en la jornada de demà. O fer més d'esta vesprada, que ja veurem, Garrido, a més del tècnic gallec Fernando Vázquez. Qualsevol novetat, qualsevol informació al voltant de la identitat del nou tècnic Granota la tindreu en esta sintonia. El tècnic del Llevant Unió Esportiva, el nou, pues se s'asseurà per primera Hola. vegada en l'estadi de Mestalla el proper cap de setmana. Diu Manolo. No, no sé si s'ha parlat també de, del nom, però també en Madrid me diuen que sona per al Llevant Unió Esportiva, no sé fins a quin punt Eh, son són que ja que la prensa de Madrid vol colocar al seus, pero eh, de, Miguel Ángel Lotina. Pues Miguel Ángel Lotina... Sí. Bueno, pues no sé, supuse que será algún ferimento, entonces, de Manolo... de temps entrenar, también Miguel Ángel. Estaba entrenando, pero creo que en la Liga de India o de China, no recuerdo, per Bueno, pues mira, a mi m'agradaria César Ferrando per exemple, que és el nostre, que és el nostre eh, contertuli d'avui, aquí escoltarem de seguida i a partir de les 12 de, de la nit. Però bueno, feriments, un fum en les oficines del Llevant Esportiva en les últimes hores. Estàvem parlant del partit dolorós, altra volta, que ha fet el eh, València davant el Atleti de Madrid en el Calderón, un València que en lloc de reduir diferència en futbol i en moltes coses amb l'Atleti de Manolo, el que fa és tornar a distanciar-se en molts aspectes del, del conjunt de Simeone. Sí, perquè a més és que té València pel que siga no, no acaba d'enganxar. Eh, torna a acostar-se a lo que hem dit moltes voltes, aquella trista realitat de fa tres anys d'aquell equip que comença amb Miroslav Jukic, amb la diferència que sabem que en un Espíritu Santo no corre perill, perquè és l'home triat per la propietat del club per a dur eh, el projecte endavant. Eh, jo no sé fins a quin punt això és inamovible, perquè la veritat és que encara la nova propietat no sap el que és tindre més talla d'ungles i eh, se presenta un derbi el dissabte vinent bueno, jo crec que amb molta talla, amb molta talla perquè jo no sé si la gent va tindre més animadversió Para el rival de la ciudad, o el propio entrenador. Eh, probarse a se circunstancia que no es habitual, Pero la verdad es que, bueno, tú has eh, visto en eh, los visites que es van Como com la gent carrega contra un Espíritu Santo, que es evidente que este equipo no es el de l'any passat, que es evidente que uno te par de culpa en que este equipo no siga el de l'any passat, Pero a mí no la duda, pero sí té una buena par de culpa eh, primer perquè és el máximo responsable, segon perquè también ha sigut la que hace la planificació esportiva, esportiva o digo que la planificación esportiva, i a partir d'ahir eh, eh l'ambient al voltant de l'equip cada volta està més enrarit. Això no ajuda en res, lògicament, al València Club de Futbol, però doctor Esteve Santa Maria Iglesia, este és un equip que l'any passat anava, mossegava, competia, donava la cara, ho hem dit moltes voltes, i en guany este equip no dona la cara, este equip eh, és igual de plànol en les tres derrotes que ja acumula, la de Bilbao, la de eh, Cornellà al Prat i la de Huit. Eh, la diferència és que quan millores l'equip, pues, eh, més complicat o, o, o menys eh, coses ofereix el València. Avui contra l'Atlètic de Madrid ha oferit pràcticament un no-res, contra mm. l'Espanyol va oferir també molt poquet, i contra l'Atlètic Bilbao mm. aquell gol de falta de Dani Parejo i aquella oportunitat eh, a començament de la segona part de, de, de Álvaro Negredo. A partir d'ahir, ah. pues, eh, és un equip al qual li falta moltíssim per tan sols acostarse a lo que era la temporada anterior. Sí, y a més, Manolo, también la diferencia estriba en que el l'equip venia de fer 45 bons minuts davant el Málaga, 45 bons minuts davant el Gante, que necessitava ser estable durant 90 minuts, que avui tenia aquesta oportunitat per a demostrar que hi havia una una milloria i que no ho ha, i que no ho ha fet la formació de, de Nuno. Precisament anem a parlar de Nuno i anem a escoltar l'altra volta Nuno. Hi ha molta gent cabrejadíssima amb el discurs i a la roda de premsa que ha oferit el tècnic del València en un Espíritu Santo, però ho farem a tornada de pausa. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Rex Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en torrente y Silla. Mm. Mm. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Xarxa Llibres és el pla de la Generalitat per a la gratuïtat dels llibres de text i la creació de bancs de llibres. A partir de l'1 de desembre, els alumnes rebran fins a 100 euros. A final de curs, 100 euros més quan retornen els llibres en bon estat al seu centre educatiu. Informa't a la web de la Conselleria d'Educació. Junts es fan grans projectes. Generalitat Valenciana. No te pierdas este domingo Supermotor Levante, el suplemento con la más amplia información de todo lo que acontece en el mundo del motor y sus protagonistas. Consíguelo gratis en tu kiosco al adquirir Levante el Mercantil Valenciano o Superdeporte. Recuerda, Supermotor Levante, tu cita cada domingo con el apasionante mundo del motor. Supermotor Levante, tu suplemento de motor. Vive el Valencia Open del 24 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te lo ponemos fácil. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Fabio Fognini, Tony Robredo y muchos más. Un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. No te quedes sin tu entrada. Entra en valenciaopen.tenis y reserva ya la tuya. Valencia Open. Nadie sin tenis. Sports 97 NIT el teu equip, la teua ràdio. Standing in line to see the show tonight and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for posat Arturo Delgado, el nostre tècnic, algo de bona, de bona música per a tractar d'allunyar tots els... Eh, bueno, de les, la tristor que ens en, envolta al voltant del que ha ocorregut avui en el futbol valencià. Tenim el Llevant com a cuer, s'acaben de carregar a Lucas Alcaraz, estan buscant nou tècnic, els rectors del conjunt Granota, i ja sabeu també que és el que ha ocorregut amb el València Club de Futbol. Lo que vos deia abans de la pausa, Montal tornarà després en tertúlia, en companyia de César Ferrandi, i company de Superdeporte Vicent eh, Linares. Però anem a escoltar el discurs de Nuno. Per a molts, mm, al·lucinant. Per a mi també, moltes voltes, Mm, durant la temporada passada, durant esta temporada, és al·lucinant el discurs que se casca en uno en roda de premsa. Anem a començar a escoltar el tècnic del València, Nuno Espírito Santo. Diu que l'equip ha anat creixent conforme ha anat el partit. Parla de que ha tingut fins i tot alguna ocasió per a empatar, que jo no la trobo, més enllà del penal, a partir de no veig cap ocasió per a empatar. Creo que hemos hecho un partido de, mm, que hemos ido creciendo según el tiempo. Empezamos menos bien, hemos ido de menos a más. Creo que en la primera mitad nos costó un poco eh, tener más la posición de balón, crear. Hemos tenido algunas, algunos momentos buenos, pero no hemos sabido controlar el partido como, como hemos querido. Creo que en la segunda mitad mejoramos, mejoramos de una manera mm, sustancial, hemos, hemos estado más, más cerca de lo que queremos ser Em, creo que hemos acortado la, diferencia y hemos tenido una que otra ocasión para, para poder materializar y lograr el empate. Pero me quedo con, con, el buen trabajo de los jugadores, la actitud, el querer, el querer. Eh, hemos sido penalizados por algunos errores que hemos tenido que nos, hacen pensar que, que hay que rectificar, hay que trabajar más para ser el Valencia que queremos ser en el futuro. Discurs de Nuno. L'equip ha anat creixent, acaba metre raves, però bueno, ha parlat de que l'equip ha anat creixent conforme ha anat el partit, de que han tingut una ocasió per empatar després del penal o més enllà del, del penal, millora substancial en la segona meitat, no pot reprotxar res en quant a actitud, bon treball de futbolistes, discurs habitual de Nuno en roda de premsa. Això sí, ha admès eh, errades con, las, con la que li ha costat al València el gol de Jackson Martínez. pero son, son errores que, que, el fútbol está hecho de ellos. Lo que sí tenemos que hacer es analizarlos, pensarlos, trabajar más para, para no poder repetir esos errores, porque como dices y bien, un, equipo en un estadio como este, eh, el Atlético de Madrid te penaliza, llega el gol y te condiciona bastante el resultado. Em, la única manera que hay es trabajar más, eh, ser más, más concentrados para que podamos eh, no, cometerlos y sí materializar las ocasiones que, creemos. Nuno, que admese eh, errades, Nuno que también ha dit que empate el Valencia el va tindre a prop en las acaballes del partido. El equipo subo, subo después en el descanso rectificar, unirse nuevamente, trabajar para, para llegar a la segunda mitad eh, más organizado, de, una forma más, más, más equilibrada para, para poder, poder llegar al empate que era nuestra, prioridad hacer un gol, intentar presionar más arriba para que el Atlético no, no, pudiese jugar y lo tuvimos, lo tuvimos cerca, pero mm, hemos perdido una buena ocasión, creo, hoy de, acercarnos a los puestos que, queremos, pero no nos, no nos saca del objetivo final. El objetivo final es estar arriba, es poder competir y crecer y mejorar bastante, pero queda mucha liga por delante. Pues sí, queda molta lliga, però és cert que al València si li acaben les eh, oportunitats o si li acaben les, les vales per a guanyar eh, credibilitat, però és cert, no, resta molta, molta lliga i té ocasió encara el tècnic del València de fer millorar el seu equip. Com que el seu discurs no era massa crític, pues ha arribat el company de plaça Deportiva, Héctor Gómez, i li ha dit si estava satisfet pel que havia fet el seu equip. No nos vamos ninguno de aquí. Vamos, lógicamente, eh, dolidos y... y no estamos orgullosos por lo que hemos hecho. Eh, pero no puedo reprochar absolutamente nada en, relación a nuestra predisposición y nuestra actitud. Por eso digo y sigo manteniendo que es este el camino. Eh, hay días que te salen buenos partidos, hay días que sales mal partido. El planteamiento a lo mejor tampoco fue lo mejor. Por lo tanto, mi responsabilidad es esa, escoger los jugadores, preparar, plantear la idea que tenemos, es intentar reproducirla. A veces no puedes y no te des satisfecho. Y no estamos nadie satisfecho. Ahora sí, estamos convictos que de esta manera, trabajando unidos y solidarios, vamos a salir arriba, estando arriba donde queremos estar. Em, solo sumando puntos es donde quieres, quieres, quieres estar al final. Y el próximo partido es un nuevo reto para sumar tres puntos, acercarnos la parte alta de la tabla y seguir trabajando igual unidas porque es el camino que, siempre hemos tenido desde el primer día que, vinimos aquí. La unión y, las, ser solidarios es, es fundamental. A després, presente tertúlia, li demanaré a Arturo que para este en el momento en el que el técnico diu que, o Admes que igual ha habido un error de planteamiento. Crec que Nuno acaba de reconocer en esta respuesta y cree que es noticia que igual ha habido un error de planteamiento en el sistema de Wii, eh, que ha cambiado que posibilitaba que un futbolista sense recorregut con Parejo estiguera pegat a la banda dreta y que altre estiguera pegat a la banda esquerra con André. Algo que recorde va hacer en alguna ocasión durante la temporada pasada y que efectivamente al equipo no li venia bé, porque ni Parejo es un futbolista que puede actuar pegat a banda y André tampoco, Si tú tens a futbolistas que te creen joc talla, tan allunyats del mig camp y es a una banda, pues efectivamente ahí en uno pues ha habido un error de, de planteamiento claramente después escoltarem el fragment. Just en ese moment, Arturo, yo creo que ya un tros en este últim tall en el que parla de que igual ha habido un error de planteamiento Pues sin uno, Hi ha hagut un, una errada de plantejament que també de seguida ens ocuparem en tertúlia. Escoltarem, perdó, llegirem també molts mm, tuits, moltes eh, opinions, perquè hi ha un fum així acumulades, però clar, és que a voltes ens atropella l'actualitat. La, Parlarem del Llevant Unió Esportiva, Parlarem del Llevant Unió Esportiva, que de moment no anuncia eh, cap tècnic, però hem de repassar també en Juanma Romero la victòria, l'única notícia positiva, diríem, dels equips eh, d'èlit. Ens ha arribat en bàsquet, tercera victòria en Lliga davant d'estudiantes del València Bàsquet. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Salva, què tal? Eh, molt bona nit. Pues, efectivament, el València Bàsquet que avui ha recollit la seva tercera victòria en Lliga, cinquena d'esta temporada oficial, en un partit eh, que a la fi ha guanyat per 8 punts, però que han sabut a vos, sobretot per lo bé que havia començat el partit per al València Basket, que ja des del primer minut, i sobretot eh, liderat eh, per la parella entre Tulevich i Lucic va marcaven les primeres diferències en el eh, partit. En el segon quart ha aparegut també l'aportació del joc exterior en triples per a San Emeterio, Estefanson Rafa Martínez, que han disparat les rendes ja per damunt dels 10 punts que s'ha mantingut ja inclús el eh, tercer quart, que és com a més el València Bàsquet ha aconseguit eh, arribar a la seva màxim avantatge amb 29 punts de renta, 30-59 que eh, podria presagiar una victòria d'escàndal per al conjunt de Taronja, però el partit ha canviat, eh, l'equip de Taronja s'ha relaxat, l'estudiant s'ha aprofitat aquesta baixada de tensió de València Bàsquet per a retallar diferències i encara que el partit no ha sofrit perill en quant al fet de poder haver-lo perdut, sí que és de veres que a la fi s'arrenda de 8 punts eh, doncs es veu eh, cort, curta i així a més eh, l'ha reconegut a la fi del partit eh, Pedro Martínez que ha reconegut que el seu equip qui pot servir allà especula ah. massa amb el marcador més que en la realitat eh, del partit. La pitjor notícia d'aquest encontre ha sigut la lesió de Sam Van Rossum, el jugador belga ha caigut lesionat pràcticament al fil del descans, ha caigut en mala posició en el seu túmer dret, eh, possiblement pot tindre un esquins a falta de les proves que han de fer-se-li demà al jugador de València Basquet en qualsevol cas Pedro Martínez no era más optimista de cara a Isa Alessio, del nou de valencia Basket, que posiblemente siga país segura ya per al partit del proper eh, dimarts davant l'un y i veurem eh, alcance definitivo definitiu d'Isa Valencia valencia que ha tornado ya cap a Valencia y que además, vía Stuttgart se va a Taulun on el proper dimarts i a set i la tercera jornada de l'Eurocup el l'UL en la tercera eh, jornada de esta competición europea on el conjunt valencià també buscarà al igual que en la Liga Española, mantiene el caseller de derrotes a cero. Pues gracias Juanma Romero. la única victoria hoy valenciana los equipos eh, d'èlit, después de la derrota este matí del Llevan, que ha provocado la destitución de Lucas eh, Alcaraz, y después de la victoria, de la derrota que acaben de, de vivir en el Calderón, victoria del Atlético de Madrid, pero derrota del Valencia Club de Fútbol. En la tabla de clasificación, después de la jornada de hoy, después de nou jornadas disputadas, el Real Madrid es primera en 21 puntos, segundo el Barça 21 tercera tercer de Madrid Daneu, cuarto es el Celta de Vigo en 18, 17, cinquè el Villarreal, 17, Deportiva de Coruña és el sisè, amb 13 punts, i a partir d'ahir, setè, sorprenent, mira, Mendilíbar, mm, fa un any se n'anava del llevat d'un esportiu perquè entrara Lucas Alcaraz i avui té el Eibar setè classificat en primera divisió amb 13 punts, vuitè el Sevilla de Meri 12, nové és el València amb 12 punts en una sèrie de 3 victòries, 3 empats, 3 derrotes, 8 gols a favor, 7 en contra i 12 punts sobre 27 possibles. Cuers, Las Palmas, 6 punts, Granada, 6 punts, tanca la classificació, també empatat a punts amb estos dos, el Llevant Unió Esportiva, 6 puntets amb una victòria, 3 empats i 5 derrotes, 6 gols a favor, 19 en contra, diferència de menys 13 en el còmput global de gols, després de 9 jornades disputades. Tanquem aquesta primera mitjana informativa, obrim ja la nostra tertúlia. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 i 2 minuts de la nit assistem en la 97.7 Ràdio en este que és el vostre programa, ja ho sabeu Esports 97 que també us acompanya en la jornada de diumenge des de les 11 i mitja i fins les 12 en la primera mitjana informativa i des de les 12 i fins la 1 de la matinada en formato de tertúlia tenim per així el company de Superdeport de Vicent Linares Què tal Linares, bona nit Hola, bona nit I tenim també a l'habitual tertuli d'este programa de diumenge al tècnic eh, valencià César Ferrando Hola César, què tal, bona nit Hola, Pues sí, imagina cómo está la cosa, ¿no, César? Acaba de pedir Valencia en el, en el Calderón. Ahora te preguntaré per si agrada la imagen que ha dicho avui el Valencia. davant un rival important, un rival directe i en un estadi important de la Lliga com és el Calderón, però anem a afrontar eh, també la situació del Llevant Unió Esportiva. Cuer, a hores d'ara, de la classificació després de nou jornades, el Llevant Unió Esportiva, després de la reunió que esta vesprada mantés el seu Consell d'Administració, acaba d'anunciar, ha pensat un comunicat en la seva plana web i ja ha oferit una roda de premsa en l'estadi Ciutat de València, Quico Catalán, que destituís Lucas Alcaraz i que a les d'ara el llevant d'Unió Esportiva està treballant a la recerca, a la búsqueda d'un tècnic que ja puga sentar-se en la banqueta el pròxim dissabte en el derbi valencià de primera divisió i s'enfrontament de Mestalla dissabte 6 i mitja entre el València Club de Futbol i el Llevant d'Unió Esportiva on arribarà amb urgències i amb necessitats el València i també amb urgències i necessitats el Llevant d'Unió Esportiva Vicent Linares per lo que ha dit Quico Catán en roda de premsa, Quico no té clar si Lucas Alcaraz ha rebut o no el missatge de que el Llevant l'havia destituït. És curiós. És una situació un tant rocambolesca i, i César imagina que com a tècnic que és, no que era que és, eh, i que ha viscut situacions com esta, pues, eh, ho corrobarà. Per lo que diu el president del Llevant, eh, de fet, ell anunciava que la reunió s'havia fet massa llarga en part per aquesta circumstància. Perquè el, no podien localitzar Lucas Alcaraz. Eh, perquè li han volgut comunicar la decisió que han pres de prescindir dels seus, de, pues, de, de seus servicis, val? i no han pogut fer-se en ell. Diuen que al final ho han comunicat per diverses vies, val? WhatsApp. Eh, eh, és, és el que se dona a entendre. I que no tenien la seguretat de que haguera arribat el missatge. I això és el que m'ha paregut. Que les dues aspes blavetes eh, eh, per no les havia rebut. I això és la sensació que donava, val? Eh, siga com, com siga, pues, bueno, pues, eh, una situació que es ve vindre ja des de, des de la imatge d'este matí, eh, Villa, que per cert ha sigut, eh, eh, Villa és el tècnic del filial que per cert ha sigut expulsat eh, en el, o va ser expulsat en el, en el mm. partit del, del filial eh, dirigirà les, les sessions eh, ara immediat de, no? sí, sí, de forma interina val? i Manolo en la reunió del Consell segons la informació que nosaltres tenim no ha, no ha comentat cap nom de tècnic a partir d'ahir pues, eh, noms que alguns que són, que són habituals sempre en, estes, en, en este tipus de situacions i altres que no ho són tant Bueno, són a Garrido són a Fernando Vázquez i també la SER a nivell nacional acaba d'oferir el nom de Miguel Ángel Lotina d'entre els eh, d'entre el fum d'oferiments que tindrà hores d'ara el mòbil de Manolo de Manolo Salvador com veus lo de Lucas Alcaraz, César? Com ho veig? Mm. Home, jo m'he estat, estat veient el partit d'estat matí. Jo crec que llevant la primera part bueno, eh, no ha acabat estaguem mal, no? La segona part comença a jugar millor i quan, quan, pensava, eh, quan eh, no empates o quan no fas un gol pronte per part del partit, pues passa el que ha passat, no? Entonces, eh, sempre, la sempre es trenca per, per, el, mm era el, Costava el, més, el, el més dèbil mm. no? I, i és una llàstima no? perquè Lucas estava treballant bé però bueno, mm, els directius del Llevant saben el que fan porten molt d'anys ahí i sempre han fet el millor per l'equip i si necessita això perquè ells pensen que és el millor Fa un any el Llevant destituïa Mendilíbar que actualment té a l'Eibar setè mm, en primera divisió i li donava entrada a Lucas eh, Alcaraz un any després Lucas Alcaraz és del Llevant d'Unió Esportiva i el Llevant està buscant eh, tècnic Malucas, si ho contàvem en el seu dia, li va salvar el cap la victòria davant del Villarreal. Si no, en eixa jornada haguera deixat de ser tècnic del conjunt Granota. Al final, no te'l carregues. Si dius que confies en ell, després de guanyar el Villarreal, dos jornades després, acabes carregant lo perquè no hi havia una confiança total en el treball de Lucas eh, Alcaraz pues era notícia de la, de la jornada en la, en la informació Granota. Adeu a Lucas Alcaraz un any només després de que se fera càrrec en substitució de Mendilíbar del Llevant d'Unió Esportiva i a hores d'ara, pues, demà Villafaina, tècnic del filial, dirigirà el treball habitual a Buñol a l'espera de que Manolo Salvador pues, eh, confirme la identitat del tècnic que substituirà Lucas eh, Alcaraz. Hem d'ocupar-nos efectivament també del València en esta sintonia pues, heu contat al llarg de la retransmissió, hem escoltat els protagonistes, i aquest discurs molt de voltes al·lucinant de, eh, de Nuno, que diu que este és el camí, mm, que no podia estar satisfet, però que la realitat és que hemos podido empatar, no sé quina ocasió ja vista a última hora per empatar el, el partit, però ha dit textual, lo hemos tenido cerca, eh, ha parlat de créixer, de que l'equip ha crescut conforme ha anat el partit, que no pot reprochar res en actitud i en el treball de futbolistes mm, part molt flipant no? del discurs avui de, de Nuno però bueno, és el discurs de, de Nuno al que probablement ja estem a, acostumats molt pendents també i tenim a Manolo Montalt a Madrid en qualsevol moment si té qualsevol notícia pues ens l'oferirà al voltant de la lesió Linares de eh, Rodrigo que té pinta de ser de Xenoi, no? Molt lletja, molt lletja en la, en la part posterior del Xenoi i eh, lo que, eh, eh, i, i César ho sabe, en aquestes circumstàncies ella soles val? Eh, eh, fa un recolzament de la, de la cama esquerra, me pense que és, i de seguida se tira a mà. No, és que, és que ni isquios ni res, és xenoi I damunt les proves que li fan, que li fa el doctor Silvestre quan el allà a la vora mm. són proves de xenoi Eh, jo volguera que a veure si tenim sort i fora un esguins en un lligament, una elongació i, i, però, però a, a mi les sensacions que m'ha donat són roïns i referència a, a de, de Nuno val? <clears throat> el discurs, a mi com a mínim em pareix el discurs. Jo no vaig entrar ja en, en, en, en, en intentar eh, debatre, bueno, després entraré, però va, va, d'inici vaig a fugir d'això, debatre eh, de conceptes tècnics i tàctics, perquè ell està prou més formal que nosaltres, mm. ell és el professional, pel discurs que llança Nuno, a mi em pareix preocupant. A mi, l'últim quart d'hora és una coartada que Exacte. no és vàlida. Exacte. Enmascara el que, lo que, lo que ha passat avui Correcte. en el Calderón. Val? Eh, I a partir d'ahir, que ell veig una qüestió eh, de, de, de errades puntuals. És cert que Mustafi se la papa en el primer gol i que Santos no va en contundència en la mateixa Chua. És cert, són dos errades, però conjunturalment el València no ha estat bé. No sé si César coincideix amb mi. No, la veritat que, que ho, hem, ho, ho hem bé en el partit jo crec que l'Atleti va dir sou molt superior però molt superior a, a, a nosaltres I, i jo, jo jo tinc tant falta moltes coses no? jo el que passa que jo crec que l'equip ha que definir si és carn o peix vull dir eh, ser les dues coses no pot ser entonces a mi avui jo tinc tant falta un València més agressiu mm. hi ha moltes que m'estan torejant i, i jo no vull dir que que se peguen patades, però moltes tens que fer respectar el local. Però César, els números de les faltes, tu ho has dit ara mateixa, no sé si eren 17 a 3, era una barbaritat. Val? Que, que, jo no, que, que, que el fer falses, eh, fer faltes a vegades no és sinònim de ser però sí demostra, demostra certa, cer, en certa part inte, no sé, eh, anomena-lo intensitat anomena-ho jo crec que eh, eh, eh n'hi havia vegades que no plegaven ni a fer-les n'hi havia vegades que no plegaven ni a fer-les i damunt en tot aquest puntet que jo considero també que pot haver hagut de tolerància a nivell arbitral en l'equip que avui exercia com a local, val? les faltes d'ells mi millor fetes, també, sí. val? que sí, que n'hi ha aquest puntet, però millors, mi, jo, jo les veig millor fetes. Ho, ho, he, vist, ho he vist, a mi eh, he acabat el partit de València en, en una sensació prou, prou dolenta, molt dolenta, tio, eh, desanimat. Pensa, César, que aquest penal que es troba el València i que transforma... Eh, al Càcer, el partit acaba 2 a 1, creus que ese penal o ese marcador tan curt pues és algo de, de, de maquillatge que no reflectís no. Lo, que passa durant el partit? Ah, bueno, eh, eh, eh, a veure, jo, jo comprenc que en uno quan tu fas una premsa i, i no vas a salvar-te tu, no? perquè ell no vol salvar-se ell, ell el que vol és tirar un, un, capó a tots els jugadors, a tot... Pues, no, no, és habitual, aquest discurs és habitual, és cert. Pues, discurs és habitual. Bueno, entonces jo, jo vaig intentar defendre-lo, vaig intentar dir que mm. pues, intenta salvar a tot, no? És es que després del gol jo tampoc pensava que érem a matar, és es que no vea. Exacte. És es que, és que jo crec que ja eren superiors a nosaltres i nosaltres no podíem entrar dins del partit, han fallat moltíssim. A part de l'agressivitat, que estic d'acord, fallar moltíssims passes, no donar tres passes seguits, eh, eh, era molt difícil, era molt difícil. Eh, I si en canvi tenies sempre bé, ben posats, tallant el valor i sempre fent coses. Jo dic, jo, xatat, jo a, a, un moment que, que, que quan va, per quan jo contra l'Atlètic de Madrid és un partit per almenys, eh? Mm. L'Atlètic de Madrid sempre te posa al 100%, vol dir, té, ell disputa tots els balons i tu en mitges tintes no pots anar. O eres tècnicament molt superior a ells, mm com va passar la primera part contra, contra el Real Madrid, que el Real Madrid mm. dominava el partit, i ells la són per van Fer, o si no vas a passar-ho mal. Entonces va tot el món a patar la seva altura. Entonces, ells han pogut en tots els duelos. Eh, eh, pareixia que corrien més que nosaltres, tenien més intensitat que nosaltres. I després, quan t'ha fet el gol, tampoc, jo tampoc he vist no pensava que anava a empatar jo pensava que, que el partit s'acabaria així no? Mm. perquè el 2 a 1 és una anècdota Eh. algo que fem altres de tot, no, no, no, pues és... no, no, és que serà lectura, César vull dir que quan el València se troba en una jugada aïllada amb l'oportunitat de retallar diferències en ixe penal de Godina Mustafi que transforma el Càcer quedava un quart d'hora més l'afegit tenies, tenies temps per a recuperar-te i per a tractar de clavar-te en el partit i la sensació que donava l'equip pues, ens la donava des del Calderón Montal i és la mateixa lectura que acabes de fer tu jo no veia que l'equip podia empatar el partit i t'havies trobat en una jugada aïllada amb un gol i si aconseguies eh, reaccionar i millorar, podies fins i tot empatar el partit, que era algo en lo que no pensaves conforme anava el partit. No, conforme anava el partit. Clar. A primer minut sí que el partit ha estat igualat, mm. està igualat, però ells, eren, ells a poc a poc anant imposant-se, però, però jo torno a repetir, eh, l'Atleti Madrid sempre no és queda tres partits contra altres equipos, no. La Madrid sempre t'exigís jugar al, al màxim, al màxim de concentrat, al màxim dels duelos individuals, de pelea, i si no, a poc a poc te van menjant. Tot jo crec que a poc a poc ens l'han menjat. Han tingut la santa sort de que mos ha fet un gol de verbena, mos ha fet un gol de verbena, i, hem tingut molta sort, i a partir d'ahir nosaltres no hem pogut, no hem pogut, vull dir És que al, final es una pilota de Felipe, de, Felipe que le pega un globo, ¿vale? se, la papen en globo, pero no lo matéis. A partir de ese crochet, tú estás como, como, como un boxechador estás, ayer era el racó tapante y te mm. peguen tres o cuatro galtes mes que ahí ya se pueden fer en tú Y lo que, y lo, y, que yo a vegades pense y cree que crea més desconfiança en la gent, en el valencianisme a dia d'avui, és que no iscan uno després del partit. I aixina com ha tingut atisbe de dir en un moment eh, puede ser que el plantejament hagi sigut erróneo. Mm. No, en, en ca, això ho deslisa mínimament, però la majoria del seu discurs, ja, clar, com jo no sóc col·lega i no sóc entrenador de, de professional eh, i no tinc un poc pues, eh, les, pues, eh, les atadures que pot tindre ara eh, César, pues jo ho dic, val? és que el discurs va 5 minuts parlant de que hemos estado cerca, atén no? No enganyes a ningú. No hem, no hem estat prop ni una, ni una micotigua. A última hora, clar, tu fas un gol perquè te trobes un penal eh, i eres un equip professional, pues clar que penges dos faltes, però això no és sensació real de poder, de poder empatar. Això és un, un discurs... I em, a mi me dol molt i me, fa, i me, i me, i me dona ràbia que el tècnic del València pues, doni aquest discurs. Che, assumixo, val? Després entrem en el que ha dit Jaume després del partit. No és que l'estratègia era tindre la pilota, jo a vegades me torne loco. Si n'hi ha un equip en Espanya que no li fa falta tindre la pilota per clavar-te-la dos i tres i quatre voltes, és l'Atleti, me pense jo. A, a, lo millor estic en d'una barbaritat. No sé si César ho veu aixina també, però bueno, ja, ahí ja... Clar, tens que respetar-ho. Després, eh, una cosa és el, el pla que dissenyes, també la percepció, i no sé si coincidiu vosaltres en mi. La línia, això que presenta avui el València, a mi jo, jo, ent, jo entenc que, que, que els tècnics varien mínimament les seues alineacions o els, o, o, o els seus plantejaments, César, no sé si és aixina, en funció del rival, però el que tu no pots pegar-li és una volta al teu equip com un calcetí en funció del rival. O estic no. dient una barbaritat? No, no, té, té raó, però eh, quan te fas una decisió, normalment tots, tots volen guanyar, perquè ningú vol perdre, més anant a Madrid. Eh, pen, eh, tot Espanya mentre partit el que vols és jugar bé, guanyar Y entonces yo creo que ella fue lo que, lo que él pensaba, pero, pero nosotros juguem anar a marxa menys que ellos, ya ja que nosotros, si vos tindre valor, nosotros juguem molt lentos, es... eh, jo crec que, que, que l'equip ha estat desconegut de, de lo que estava, estàvem millorant des d'un de partit que sí, el dia de Màlaga estàvem tots contents eh, i ara tornem a volta de Bilbao a fer un ratet bé i ara tornem a volta al, yo eh, torno a repetir que, que este equip este, a mi o, o som una cosa o som una altra o anem a jugar este equip des del porter, la garra i la gent des de no tenim valor dalt o, o fem un equip aguerrit un equip que no aconseguim gols i, i fem altres coses però a mi les tintes no entonces jo el que he vist avui és que a mi la sensació que em donava és que que tengo tinc un por no sé, jo que, que, que, que, que no m'han cregut que som a València i a València té que anar ahir plantar-li cara a tot perquè podem plantar-li cara a aquest equip perquè creiem en Espanya entonces a mi la sensació que m'ha donat és que tenien por no, no m'ho cregut mai que podia fer-li fer, -li, mal a aquest equip i, i contra l'Eti Madrid som molt pegats a repetir-ho aquest equip t'exigeix des del primer minut al 200% hi ha altres equips que, que t'exigeixen altres coses de los altibajos, tener el valor. Este equipo te exigís que te estés concentrado. De que dé la pilota, hemos un gol. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que no, no, está, no, no hem estat en aquest partit, no, no hem estat, no hem estat. Et preguntaré una cosa, perquè has fet una reflexió també que és molt, molt interessant, i parlarem del plantejament, perquè jo crec que hi ha una errada brutal, i és tirar una banda Parejo i a l'altra André Gómez. I a partir d'ahir, qui va crear futbol en el València? Pues és molt complicat. Però bueno, són les eh, 12 i 18, hem de fer una pausa per a la Publi. Tornem de seguida així, en la 97.7 Ràdio, en Esports, 97 nit. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en octubre llévate un Ford Cuba 2.0 140 caballos 4x4 seminuevo por 11.500 euros o financialo por tan solo 200 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. Entrena tu paladar y marca la fecha en tu agenda, porque del 22 de octubre al 1 de noviembre vuelve Turia Gastrourbana. Una selección de 23 menús diseñados para la ocasión en los restaurantes más interesantes de nuestra ciudad. ¿Quieres saber más? Entra en facebook.com barra cervezaturia y descubre los restaurantes y sus propuestas gastronómicas. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Reis Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Si te agrada el sport, esta es la teua cita Sports Sports 97 el teu equip, la teua radio que vos acompaña, fins la una de la matinada, les doche y 20, pues estaré fins la una con cada diumenge, con cada día, en esta sintonía, la de 97.7 Volví a recuperar un fragment del, de la rueda de prensa de, de Nuno oneil y es noticia, reconéis o digo algo semblante, igual ha habido un error de planteamiento. no me escoltar uno Nuno. Partido, el planteamiento a lo mejor tampoco fue lo mejor, por lo tanto mi responsabilidad es esa, escoger los jugadores, preparar, plantear la idea que tenemos e intentar reproducirla. A veces no puedes y no te des satisfecho. Y no estamos nadie satisfecho. Ahora sí, estamos convictos que de esta manera, trabajando unidos y solidarios... uno que acaba de admitir Linares, que probablemente probablemente mm, ella charrate en el, en el le Ara li a César, anem a césar a César porque es el que nos puede pegar una galtada, porque evidentemente ella entiende que de que de estas eh, cosas però jo deia abans de la pausa, l'any passat Nuno ho va fer en algun partit i li va eixir mal. Tirar, primer, omplir de mig centres el mig del camp, sense futbolistes específics de banda. I després, d'eixos mig centres, els creadors, és que te poden donar el futbol, és que te poden donar filtrar un pas entre línies, obrir una banda, l'altra, etc. A això s'estires a una banda. Parejo a la dreta, i a l'esquerra. L'any passat ho va fer en diverses ocasions i li va eixir mal, perquè ell volia juntar a tots els mitjocentros. I jugava Fuego, jugava Enzo, jugava Parejo jugava André. I l'equip s'atascava, era molt lent, se molestava en determinats futbolistes. Avui ho ha tornat a fer. Parejo dreta, André esquerra. Al València li ha fet molt de mal la baixa de Feguli. No sé si per això no canvia però si el València havia guanyat en algo el dia del Mala 45 minuts, és cert el dia del Gen, 45 minuts, és cert crec que era en velocitat crec que era en algo d'intensitat i en fluidesa, i te la donaven les bandes Cancelo Fegulí o Gallà eh, Mina o Gallà eh, Piatti, però dos futbolistes sobre banda i més centrats els creadors, André, en llibertat de moviment, un que per davant de Parejo, i Parejo. I avui és cert que no tens a Fegulí però no, no utilices a Bacali no utilices a Piatti col·loques a Pareja una banda André en una altra jugues en dos puntes, l'equip no està habituat tampoc al 4-4-2 no sé hasta quin punt canviar de sistema afecta o no afecta o és mm, una bobada en la que moltes voltes se centrem en mitjans de comunicació però crec que és lo, algo que avui el València acusa i se canvi de plantejament i aquesta absència de futbolistes de banda i esos creadors tirats cadascuna a una banda, la falta de velocitat, la falta de, de, de fluidesa, no sé, jo crec que això ho ha acusat el, el València Linares. Jo en descàrrega d'ell, val? en descàrrega d'ell, intentant posar-me en la seva pell. Atent-me, l'Atleti és un equip que eixa parcel·la eh, eh, o sigui, que gira al voltant d'eixa parcel·la. Sí, que, que, eh, que vol guanyar-la sempre. És molt fort en eixa... Entenc que tu prengues decisions val per reforçar-la. Ara, a partir d'ahir, val? que tu acumules quatre xoors que cap té recorregut per fora que cap té recorregut per fora que les acumules en eixa demarcació i a la idea que ha anat fa 10 minuts o fa 5 minuts i que tu, per intentar contrarrestar al rival varies tota la teua filosofia o, molt, o, o una part molt gran de la teua filosofia del teu plantejament per intentar contrarrestar al, que és un bon rival, val? jo és, lo el que veig eh, una errada, de fet, eh, clar, ara, eh, eh, i perdoneu-me l'expressió, a collons, ja, ja l'he vist els ous, ara ja és un mascle, val? però ahí tenim les conseqüències, quin ha, quin ha sigut el resultat. Tu ho has variat, però en comptes de, de matisar eh, eh, eh els xicotets detalls que pugues, li has pegat la volta a l'equip com un calcetí i al final pues, t'ha pues, pues, eixit pues, pues un empastre. César. Bueno, pues, yo, yo soy la abogado del diablo. <laughs> Jo, eh, jo crec que torno, eh, no n'ha fet el que millor pensava. Però bueno, eh, l'he jugat, com l'any passat jugava molt altres com jo sempre a l'Atleti de Madrid, no? L'any mm. passat, mm. eh, l'Atleti de Madrid molt altos jugava així, a Coque, Tiago, Gavi i Saúl. Quatre futbolistes ahir, deixa el correcte. Pues, doncs tu sabies, eh? però l'Atleti de Madrid, que és el que no vi jo amb vosaltres, té dos laterals que són superofensius. Si tu jugues en quatre homes al mig del camp son cuatro hombres de centro del campo y, lo que va es que se tienen pedís para crear superioridad de que tiene dos laterales de recorrido. A dos laterales vienen no arriba mai. Mai. no tenías profundidad tú tenías A valor era... ya tan lento... Era... que que era... tú cómo cómo van a jugar. han perdido dins, pero perdido pero perdent balón. y y si sean cuatro hombres de ir a dos laterales tienen que arribar siempre Mira Juan Fran. Mira, Felipe Luis. siempre están arriba. va, tornar, va tornar a arribar eh, eh, l'altre eh, va dir que va tindre valor a 10 per hora d'un de la porteria sense, fer, sense fer-li mal però eh, t'ho a dir eh, jo crec que ell ha fet el que pensava que era el millor el que passa que no m'ho decidir eh? canviar que estava parlant Eh, és que, perdona, César, jo he dit una cosa molt clara al principi. Has dit, l'equip ha de definir si ha de ser car o peix. I crec que tens molta raó, perquè jo crec que en uno, en enguany, tracta de que l'equip jugue més la pilota i, i se diferencie respecte al València de la temporada, de la temporada passada. I altra cosa és que el tècnic ho va reconèixer en moltes voltes en roda de premsa l'any passat i en enguany també. S'adapta al rival i no sempre ho diu, però ens hemos adaptado a este rival altre, siga el Betis, mm, siga el Zenit o siga el Atleti de Madrid. No sé si tú te referías, Juan Ardi, lo de Carno Pace a tot això, al adaptar-se tant a un rival, sense okay. que tu tingues un estil definit, i també, no sé si veus que en guanya València vol jugar a una altra cosa i probablement estiga dissenyat per a jugar a una altra, no sé, eh? no sé si te refereixes a això. Yo, yo lo que dic és que tots els equipos, per molt xocote que tingues, tenen el teu estil. I, i tens un estil definit. Un juguen a contraatac, un juguen a atac organitzat, digue-li com vulguis. Aleshores, eh, Matos tienen que, que saber si son un equipo que vuelve a tener el balón o son un equipo que, que a replegar y correr. Algo, algo, tienen que saber algo. Entonces tienen que reconocer al equipo. Más o menos tienen que reconocer. Tú cuando vas a, Barcelona reconoces a ese equipo con jugador. Pues yo creo que Valencia té potencial para reconocer a ese equipo como es. Entonces, yo vino no reconeixia ese equipo es lo que dic eso Entonces, yo Lo que pasa es que, que el València té capacitat, potencial, té entrenador para, quan juga a València, que tots sapem aquest equip que, con, què, què anem a fer i com anem a jugar. I després t'adaptaràs perquè treballaràs l'estratègia d'aquest equip que defensivament mm. no, eh, els cornes marca l'home pues, doncs, treballaràs coses per a sorprendre o pues, jugaran quatre mitjos fer el que dona la gana però tenim que, jo el que vull és reconèixer el meu equip jo crec que tinc que reconèixer el meu equip i no el reconec, això és el que estic dient Entonces, dels partits que estic veient veig, veig coses veig, veig d'una forma, veig d'una altra a bé, jo amab a, a, sí, però mm, mm, jo l'any passat veig un equip molt regular sempre, molt ara guany no estic veient tot l'any passat sempre veig un equip difícil de fer-li gols jo bé o no, però que sempre... Com, que, com, com que competia, César. Sí, que sempre sabia com anava a jugar, mm. mos agradaria salva més o menys, però sí. sempre sabia que, que l'equip anava a donar la cara. Sé que l'equip va donar la cara i va estar... És que ara, el test que porta ara, tira de menys això. Eh? Jo no, no dic si jo millor o pitjor. Jo vull reconèixer. Pues tinc un equip que, que jo, mos pengem tot del palo. Estem a 10 jors i a portat dins l'àrea. Però, però ese era el meu equip. Sé que sempre jo imagino doncs tots sabem que jo imagino, guanyarem 0-1, guanyarem... però sabem que és el Messina. Jo, jo entenc que fes perfectament, jo crec que és una qüestió d'identitat també. Eh, tu ara parles de... però no vaig anar a Madrid o a Barça, tu parles del Celta i té aquesta identitat, però és que parles de l'Eibar i també la té, saps què vull dir? és, eh, home, pot ser que equips que estan transitant per la part baixa pues no, no la tinguen, val? però òbviament per això estan per la part baixa perquè no tenen encara això d'alguna forma Pero es que el Valencia, eh, en eh, no, que, es que no se eh, si va para cabanto, para carrere Es que no fue en marcha. Pero bueno, ve. Bueno, pues bé, anem a una pausa y a esta tertulia desde Madrid a Manuel Montalte Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. El domingo 1 de noviembre va a ser la bomba. ¿Vienes a la paella el domingo? Claro que voy, quedamos en que la hacía yo. ¿Y quién lleva el arroz? Preocúpate de los amigos y de la diversión, porque este domingo La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. La nueva forma de restrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en octubre, llévate un Hyundai iX35 CRD y Tecno Sky del 2014 por 17.990 euros o financialo por tan solo 324 euros al mes. Nos encontrarás en Pista de Silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, Salida 10. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Rex Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Sports 97 Meet, el teu equip, la Tegua radio. Les y y 33, esta sintonía, diu que pues, hem de la vuestra opinión, que per eso también vos molesteu en opinar en este programa a través del conte de Twitter. Diu eh, Javier Molina, ese es el camino, complejo de apóstol tiene Nuno. Víctor Álvarez diu lo de Nuno es de juzgado de guardia de psiquiátrico. El rombo del León diu, a ver si empezáis a criticar sin miedo a Nuno, que él no duda en vacilarnos a todos en cada rueda de prensa, Manuel Puchades, Diu, regreso al pasado, hemos competido, seguimos creciendo, hay que seguir trabajando y 12 de 27 puntos. Lo de crecer era muy habitual en, Emery. Eh, es José Moltoque Diu, ¿quién va a querer patrocinarse nuestra camiseta con el brillante juego que hacemos? Se devalúa. José Manuel Diu, para mí el mejor camino que tiene que hacer uno es irse a su casa ya y Diu, uno vete ya respecte a que Nuno tenía también el francés en la rueda de prensa, a la pregunta un periodista francés, un Nuno también sap francés, este aprenderá de Todd mensa, entre entrenar. JM Alfaro, digo, es un aprendiz en todos los sentidos, como la mayoría que nos manda Méndez. Altre diu Tecollons que Nuno diga que lesió de Rodrigo cambió el partido. Clar, si no es lesiona, guanyem segur. Punts ofensius. Carlos Cervera que diu con Nuno se nos va la temporada, no sabe por dónde va I los jugadores lo saben. VCF Collonut diu no només són els resultats que són propis d'un equip mediocre. Són les sensacions, la poca competitivitat estem fent tard. Fantástico Nulo que diu Mourinho passó de traductor a entrenador. Nuno passarà de entrenador a traductor a este paso. <laughs> Sergio Soriano Digo, el resumen de la situación del Valencia es que hemos perdido y hay cuatro acertantes de la porra Belarte. Amunche diu lo mejor de uno de los idiomas. Es importante para trobar Trebay. La única verdad que ha dicho es que queda molta lliga. Espero que no con él. Pacuel diu, mala planificación esportiva, fer fora Rufete y Ayala, no cubrir jocs fonamentals, diu centre un entrenador sense criteri, etcétera. Nandiu, que diu, dos preguntas serias, uno en paterna, además de tomar el sol, diu, trabaja y altre diu, uno cree que somos, ya no se puede ir, gilipollas, altre Misache, si como dicen, no ese es el camino, que poco me gusta el destino, que nos espera Tapón López diu, y que la semanita que tenemos por delante da más pereza, que da más rabia que pereza. Eh, altre que diu, ¿dónde he visto un buen juego? Tenemos un buen un entrenador nulo y espesito. Altre hace su ir en un honor de prensa y me pongo enfermo. Se cree que él ha inventado el fútbol y que el resto somos... Eh, gilipollas. Mes diu al voltant de Nuno de mis hachas que están fent a arribar al nuestro conte de Twitter. Diu, señorías Bueno, esto era de antes. Diu, señorías, oyendo a uno en la rueda de prensa, creo que este tío ve a Cristina Almeida y se cree que es Cristina Pedroche. Bueno, pues <laughs> es, un buen, es una buena comparación cree que el tuit es de tip eterno. Efectivamente, señorías, escuchando a Jaume y Alcácer, empieza a pensar que no es un hipnotizador o que los tiene acojonados a todos. Altre que Dios se Levante ficha lo tiene, yo me traería a Bielsa para el Valencia y en la rueda de prensa del derby, todos tomando fines. <laughs> No es excusa porque damos pena, pero no se ayuda Jackson del brazo en alto en el primer eh, gol. Mm, ¿Algún futbolista protestad? Però, no sé, jo... Bueno, ho veig. Jo veig una acció posterior que sí que n'hi ha un control en el braç dins de l'àrea del València, però en aquesta acció a mi el que m'ha donat la sensació és que n'hi ha una feblesa, n'hi ha una errada per deixar, però una errada de Benjamins, val? que a mi Mustafi em pareix un bon jugador, però tu un rebut un rebuig de, de l'equip, tu no el pots deixar saltar, no puedo votar, val? Mustafi dicha y la a la 3 a darle le falta contundencia y ahí se Andu y la pausa a dice la gavia y ya está. Deu a Munchen, uno ha perdido lo bueno del año pasado, la fortaleza defensiva y el bloque. Prefiero haber dicho defiende mal, pero juega a fútbol. Pedro Simo 44 de un 1, nosotros pagamos por animar, a ti también te pagan por ganar. Si no lo haces, aire, no digas que todos juntos. Mediocre I més eh, missatges, escoltar els jugadors també dona vergonya. Jaume, dedica't a parar o no eixes a parlar més. Ridícul, espantós. Bueno, jo crec que Jaume el que fa pues, és transmetre o traslladar el missatge que li diu el Departament de Comunicació que oferisca als mitjans de comunicació. Juan Vicente Chaparro diu, jugar bien al futbol i ser jugador de Valencia debe ser desesperante. Vaya carita de André. Julio diu, tindrà interessos espuris el senyor Lim amb el València. Ja m'ho crec Los peores entrenadores de Europa son de Méndez, Nuno y Mourinho ni regalados los quiero, dijo José Pons. Levante, Chema, Ródenas García, dio, pero ¿qué ha dicho Jaume? Tan comida tiene la cabeza de parte de Nuno, David Amigo Moya, digo, sí, por fin, se dan cuenta que el problema es Nuno. ¿Qué entrenador os gustaría que viniese, bueno, pues son mis haches, al nostre conte de Twitter, arroba esports en ni Linares. Yo eh, si em eh, jo coincidís que en la, en la, en, en l'opinió generalitzada de València. Així n'hi ha un màxim responsable que és un 1. Però dit això, també vull dir una cosa. Eh, futbolistes, com, futbolistes com per exemple a dia d'avui Parejo. Val? Parejo és un, un bon chorro de futbol, però jo tinc la percepció mm -hmm. de que aquests futbolistes els valorem en funció de la conjuntura en la que estem ara. Vull dir, nosaltres intentem buscar referents dins del, dins del València i jugadors de qualitat, val? i estos són bons xuaors, però no s'enganyem. Andrés és un projecte de gran xuaor, <clears throat> però el València, pepinos en té pocs. O sea, pepinos, en, eh, vull dir, en, en, eh, com un concepte positiu. És a dir, futbolistes, en guany passat n'hi havia un, i és el que s'endú el Manchester. Val? I serà un bitxo. I ara tenim, pues, tenim bons xuaors, Però atén-me, dins de tot el que fa, dins de tot el que fa mal, que jo considere com a màxim responsable en uno, val? Després, a nivell potencial de futbolistes, jo l'equip, eh, o sigui, València tampoc el veig que tinga excel·lents... Eh, la massa social valencianista necessita eh, pues, pues crear-ne referents. Però jo crec que l'exemple més clar és Parejo, eh? Parejo és un jugador, un bon jugador tècnicament, però que té moltes carències i, i en algunes etapes pues, la, vam, la vam intentant convertir així en un, en un, en un nou vaig a dir un, un sacrilegi, val? en un nou baraja. D'acord. I atén-me, eh, no, ha, no té res a veure. I això és la meva percepció. Pues eh, va bé el que acabes de comentar perquè tenim comunicació amb, amb Manolo Montal, no està Montal, a veure si mantenim aquesta comunicació des de, des de Madrid. Algun problema té Manolo en el, en el cotxe. Estava César, eh, estava César Ferrando. Linares César també s'acaba de referir a, a mala actitud al joc de determinats futbolistes. Tu abans també te referies a que avui no has vist intensitat no has vist eh, actitud el futbolista avui no han traslladat eh, res i jo estic d'acord, l'Atleti de Madrid torna a estar per damunt del València en moltes coses, en intensitat, mm, en agressivitat, mm, en actitud. Tu has dit, efectivament, que guanyaven tots els duelos eh, individuals. Efectivament, amb 2-0 eh, pressionaven i mossegaven en el mig del camp, eh, feien la falta tàctica si la tenien que fer. Mm. Dona una altra sensació l'Atlètic de Madrid al València i desgraciadament, i això a molta gent li dol, però l'Atleti de Madrid avui en dia pues, està per davant del València César en moltes coses. No sé si això també és aixecable, jo crec que sí, als, eh, a futbolistes, com, com deia Linares. Bueno, l'Atleti Madrid porta uns anys que està a un nivell molt alt. Sí. Hola. Y entonces... Sí, sí, César, continúa. Sí, no, sí, no, que, que, que, que, que, que, que, que, que entonces... entonces sí, sí eh, se reposa bé i se reposa bé i, un nivell, un, nivell. Jo crec que, jo crec que el, eh, eh, el vol mos ha fet molt mal, ha fet molt de mal, l'estudiant ha fet un crotxet molt de mal, molt de mal, i després ha costat molt, després ha costat molt recuperar. Jo seguiria tenint falta. Bueno, tenim problemes ahí amb la connexió de, de César Ferrando, però estava parlant l'idades dels de futbolistes. Sí, eh, eh, tu, tu ara has fet eh, referència a l'actitud en C i jo vaig a l'actitud en C i a l'aptitud en P mm. val? a les dues coses són, futbol, són bons futbolistes però no tenim excel·lents futbolistes no tenim excel·lents futbolistes val? jo en l'Atlètic de Madrid sí que tinc la percepció de que, de que Griezmann és un, és un, és un excel·lent futbolista val? Eh, en el València me costa veure eh, veig un projecte de gran futbolista com, com és André mm. val? <clears throat> però després veig a Mustafi que és un bon futbolista que a mi de ser un gran futbolista també una realitat val? però després tinc que retirar i retirar i retirar i retirar per veure futbolistes de, de, de, per veure futbolistes que digues te, eh, estan, eh, estan a nivell eh, home, a nivell èlit estan però a, en l'èlit dins de l'èlit a, nivell de, a nivell de decidir un partit clar, home, i, no, i, i, de, i, de, i, i, che, i Chuos per exemple que directament els equips que més potencial econòmic eh, tenen en el futbol es actual, clar, i tenies un i vingueren a per ell, perquè el rendiment que donava aquest futbolista jo ara, jo ara es, eh, es trobava a faltar. Dit això, val, jo al màxim responsable el veig en uno. I sobretot em fa mal, eixint al pas de lo que diu la gent, em fa mal el discurs que, clar, el que, més, lo que més mal te fa és que no encerte, però després el discurs que dona te ferix perquè, perquè, home, jo no vull dir que ell tinga la percepció de que la gent no s'entera, però n'hi ha ni idees ahí, clar, lo, lo de, en el moment se li ha escapat, que jo imagino que ahí intentes justificar-ho tot, val? i en el moment d'ell se li ha escapat lo de que estamos en el buen camino, jo no sé, fill meu, en què estaves pensant en aquest moment. El València va camí, com se descuide, de no jugar en Europa en l'any que ve. És que com se descuide, aplegarà a fer el sí, el que fa sí, el que fa set, perquè al final aplegarà, val? però com se descuide, no aplegarà Pues Linares feia al·lusió al ser a futbolistes. És cert, la dinàmica és mala. El que passa és que veníem d'una dinàmica on s'havia exhibit una milloria i avui, pum, una altra volta galtada en la cara. I al, al final pues, són les dents de és el carrusel, és l'amunt i avall, sense que se puga trobar una, una estabilitat. Però, Salva, en el valencianisme a dia d'avui jo estic segur de que si passem una enquesta n'hi hauria gent molt valencianista, molt valencianista, que voldria que el València enganxara quatre partits perquè aplegar una catarsis a nivell de l'entitat i eh, i, que, i que els dirigents es veren en l'obligació de tindre que prescindir d'un uno. Estic segur que n'hi ha gent que voldria això per després intentar arrancar i plegar a fer, a fer quart. Pues mira, demà li preguntarem a Montal, probablement podríem fer esta pregunta en el, en el programa de, de demà per a nostres eh, habituals... És en... que anar en les dents de serra, guanyar uno, eh, guanyar dos, pedre dos, empatar uno, és, és aplegar al que fa 6 o 7 i has perdut en guany i en guany que ve. Crec que podem afegir ja la tertúlia, encara que siga en l'últim tram, a Manolo Montal. Manolo. Hola, què tal, companys? Bona nit. Bueno, pues l'Irad estava fent referència, parla de Nuno, parla de la seva roda de premsa, eh, parla del sistema, de l'estil, etc. i l'Irad s'acaba de treure un tema també important i ha fet referència a futbolistes. Si tu també apuntaves a futbolistes en el tram final de la, de la retransmissió. Jo crec que apuntar a tots. Eh, els futbolistes que haurien de ser importants en el València no estan donant un pas endavant, eh, l'equip està mort, eh, quan un equip està mort en, en una bona mesura és eh, responsabilitat del seu entrenador eh, no se pot eh, aguantar la roda de premsa de, de Nuno eh, abans sentia a César parlant de la identitat de l'equip i crec que eh, no se pot definir millor jo sabia molt bé l'any passat a què jugava el València jo no sé a què jugava el València però Manolo, perdona, tardarem en saber a què jugava el València eh? jo recorde primer tram de Lliga, el València traia partits, però quan parlaven d'estil no veiem per cap, per cap eh, joc l'estil. Al final no, arribarem no, a la conclusió. No, no, no. Nosaltres no el veiem, però l'estil estava clar des del primer partit. Al arribar, jo crec que al final arribarem a la conclusió de que el València el que millor li anava era eh, pressionar, robar i sir. Clar. Corregent. Pressió alta, buscar... pressió alta, furtar i sir. Oh. Mm i, i tot amb molta velocitat. I dalt tenia molta efectivitat, algo que enguany... Eh, jo no és tens. que lo de la efectivitat no ho puc comprar. Eh, la, al final les coses no corren perquè sí. Eh, no se pot parlar d'efectivitat com el València no ha tirat entre tres pals. Ui, no, correcte. És que avui no, no, no, no, no, no, no, avui no, avui no, no, no, no. entre tres pals. No, no, avui no, avui no, avui no, no. Però, eh, tot i així, jo continuo dient que el València l'any passat tenia molta efectivitat perquè els davanters tenien que córrer menys metres, furtaven molt més a dalt i en velocitat se plantaven de seguida davant del porter i si les coses a la, a la fi, aquests detalls no són baladis, no són perquè sí, les coses no corren perquè sí. Eh, a mi el València ara mateix eh, se, se me representa el València de les primeres jornades en Miroslav Jokic. És el mateix equip. És un equip sense ànima, <clears throat> eh, que sí, que està en el camp, que té moments que te diu alguna cosa, però en general no és un equip fiable. Este equip l'any passat era fiable. Però és que aquest tratge, este tratge se, la, se la posa del València ja un parell de voltes en guany, eh? Després de la derrota sí, sí. en Sant Mamés parlava exactament de lo mateix, de que no, no, recordava i, i la de, i la, el de, i també. Eh? I avui, exact, I avui torna altra volta a ser el València de Yuki, torna a obrir l'armari i se torna a posar d'aquest tratge. És un València plànol, eh, que no té recursos, Eh, que jo no tinc clar exactament què vol fer l'entrenador, jo no tinc clar exactament què volia avui no, no ficant a Andrea Parejo eh, a oberts als costats quan no són homes de banda és que dificultarem fins i tot eh, les possibles des lateral eh, no tinc molt clar exactament què volia fer avui València el que tinc clar és que no l'he dit també és cert i no vull que eh, això siga pres eh, com una excusa que no sabem què ha passat amb Rodrigo en el camp. I no vull dir que Rodrigo sigui el salvador de València, però sí que sé que València, una volta eh, estava Rodrigo en el camp, sí que se li havia eixit una miqueta eh, confiat en la velocitat de Rodrigo, però a partir d'ahir el València s'ha mort. I, I probablement en el camp amb Rodrigo també s'haguera mort, perquè aquest equip té un problema que no tenia l'any passat, que és que aquest equip, al primer colp, se'n va avall. A la primera calta el tomben. Mm. Quina responsabilitat veus tu o detectes, César, en els, en els futbolistes, en els jugadors? Però en tots, eh? Està, està l'entrenador, estan eh, tots, els jugadors, cos tècnic, metges, ells en tots, eh? Perquè quan guanya, si me'l balcó tots, en aquest moment tenen que estar tots. Clar. a dir no? Eh, jo crec que aquest equip és millor que el Celta entonces, y estem parlant de que el Celta té un estil de joc i tot mos agrada. Aquest equip pot jugar a futbol tant o millor bé que el Celta perquè té jocs millor millor que el Celta. Passa que el Celta ara parla de Nolito Orellana i pensa que són millors que el tema altre. No, nosaltres, tenim una bona plantilla. Jo crec, jo crec que el problema que estem teniendo és que des de, des de lo de Rufete eh, i Salvo s'ha començat esta lliga ah, i el tufo que, que, lo que el tufo que sent és de malestar no sé si m'aplique. Eh, pareix que l'equip no, está, no està bé, però jo crec que que ja no, és tot el que rodeja l'equip ja. Vols dir que l'equip s'ha contaminat? Dice mal, dice mal rotllo que hi ha hagut aquest estiu. Sí, després el Nuno vete ja. És que, és que vull dir Saba, no és, no és que jo juguem mal per, per això, però l'ambient potser ja no ha sigut igual. I per això se trata des del vestuari, perquè veus que algú se anat, que tens amistat, o, o algú. Potser l'altre passa a tindre un poder bo o excessiu, que ho mirava d'una forma a primera partida es comencen a guanyar ara, ara no Nuno vete ja jo crec que, que és un, un cúmul de circumstàncies i, i, i, a, i l'equip ara el tenim me da la sensació que està bloquejat el primer cop ja no el sem. Mos costa moltíssim i això és una i ja ho hem parlat, que això és una, una dinàmica que se trenca el resultat. que per exemple estem missint i avui una tornat a pegar una altra una altra, una tornat a pegar l'altra que m'ha tornat a baixar al fang pues ara no te, no toca més remei que com a professional i com a equip que som tirar pa can, pa can davant, tirar pa can damunt perquè avui lo, la d'avui ha sigut forta eh? eh. perquè l'imatge avui no ha sigut bona de nosaltres entonces avui ha sigut lo millor per agradar per altres que tocar a fondo lo millor avui l'han tocat ojalà l'han tocat avui eh? Mm. és bona senyal però tot a fondo és pa can alt al respecte del que diu César és cert que tu per exemple Bilbao oferint una mala imatge però fas més coses que avui en el Calderón eh? el qual és més, encara més preocupant. Tu palmes en Bilbao que l'Atlètic te passa per damunt en la segona part, per, per força, per nassos, per anar, però tu encara tens una primera part en la que, bueno, estàs més o menys còmode fins que arriba el gol de l'empadre de Bilbao, tens la jugada eh, famosa de Negredo al principi de la segona part eh, eh, que pot significar el 1-2, que avui el València no ha tingut una. El València ha tingut el penal i sap i, i a mi me sap molt mal que algú se pugui agarrar, jo pense que no n'hi ha quasi ningú, però bueno, escoltant el discurs del Nuno, que algú se pugui agarrar els últims 10 minuts, ja també tens una xua puntual, que lo normal és que no te la piten jo pense que se pot pitar penal, perquè aquell eh, eh, deixa les mans damunt de Mustafi però lo normal és que no te'l piten, val? i tens aquesta xua puntual que te clava dins del partit mínimament, a partir d'ahir, clar, com queda un quart d'hora, pues clar que tires dos faltes, però sensació no en tens cap, i això enmascara un poc la realitat i la realitat és que t'han pegat no, un, no. un meneo que t'han doblat ja està. no, no t'enganyes eh, eh, no ho enmascara no? no ho enmascara res el València i a més moltes estaven dient un minut abans de la jugada del penal eh, podem contar els mundos de Yupi però el que estem veient és el que estem veient i després eh, tu sents com deia Pablo Oliva al final del partit eh, eh no faltes el València 26 l'Atlético de Madrid pues tu tens ahí una de las cosas pero el qual de este equipo anava i competia, i anava al Camp Nou i era fiable, i anava al Bernabéu i era fiable, i anava a Sant Mamés i era fiable, i anava al Madrid i era fiable, i anava a Sevilla i era fiable, i ara tenim no és fiable. Però no és fiable ja fora de casa, ni tan sols en casa, eh, exceptuant dels dos últims partits, ha sigut fiable. I això no són coses perquè sí, i la sensació, en efecte, jo, el, el, el, el diagnòstic que acaba de fer, que acaba de fer César, és que el signe baix paraula per paraula crec que l'equip s'ha contaminat de tot, que s'han donat un cúmul de circumstàncies que fan que al final de temporada siga molt complicat. Jo vull que era... Al final de temporada és molt complicat. Jo vull que era, Manolo, si em permeteu, eh, fer-li una pregunta a César com a professional que és, val? Eh, <clears throat> César, tenint en compte que el València... Home, en eh, un ja du, ja du un any en, este, en esta plantilla, val? però donant per fet que, que per lo que siga està intentant variar un poc i aquesta identitat que no troba, val? a dia d'avui de l'equip i, de, i que damunt té peces noves eh, es pot, es pot eh, posar un, un termini de temps concret o aproximat en el que un equip té que m'emprendre on ha resultat, és a dir, ha gent que diu no, però tu realment, hasta que no passen eh, dos mesos de competició, dos mesos de competició, tres mesos de competició, és a dir, eh, a aquestes altures a les que estem, després de, de 10 o 11 jornades, l'equip ja, ja deuria tindre clara que xua, no? Sí, sí, no, això està clar, però no, la veritat que no hi ha ninguna vareta, mm. ningú pot dir eh, que en dos mesos l'equip jugarà bé o en tres mesos, no? Lo millor de si veiem tres partits seguits i, i de si un mes estem parlant de que aquest equip ha canviat la cara. Les victòries van a, van a curar-ho tot. Mm, la veritat que, que no pinta bé, no pinta bé. Jo sols desitjaria, i veritat, que, que ho de tocar a fons, no? Vull dir, perquè això és bona, bona senyal jo m'agrada, eh, el positiu és estic tan mal que més baix no puc baixar, que tinc que apacar molt. Però tocar fondo, César, tocar fondo, César, perdona, mm, vull dir, 4 eh, 5 i que el, la, decis problema, i que la decisió problema... haguera sigut, perdona, Manuel, que la decisió haguera sigut destituir Nuno o no fa referència a la destitució no, del tècnic? No, no, no, jo me referís que, que, a que hem estat tan mal mm. que més mal no podem estar. Entonces, com no podem estar mal, mm. tot el que fem a partir d'ara serà benefici. Vull dir, portem set, set setmanes, vuit setmanes de liga, l'equip no, no va estar on volíem, toquem fondo i a partir d'ara el que està demanant és unitat a partir d'ahir pues, guanyar els tres partits no el millor 3 a 0 pues, ho serem guanyar 1 a 0 2 a 1, 0 a 1 i a poquet a poquet anar creixent d'acord? perquè quan estàs toques fondo més a baix saps ja no baixes i ahir saps que t'has que anar per amunt és l'únic que pense no? perquè si no en toca fondo anem a patir El problema es que tocar, el problema es que tocar fondo Es de revolcarse en él Porque si tú tu has fondo, Pero no millores, continúes en el fondo, eh? y ahí estás, revolcándote en el fondo. Yo pensé bueno, yo que, que, que a partir de hoy mejorará. Pensé, entonces, Ojalá. yo pensé que en uno se agarraba a este parado y decía que, que el equipo va, eh, porque Yo eh, hombre yo te digo entrenador, a mí a mi me me ha pasar que el equipo está muy mal Y he visto un partido que está muy mal y siempre he pensa lo sin tocar fondo, ahora para acabar. Ahora ya mes no puedes más. Si siguen tocando fondo, que digo que, que, que que más mm. amb fan fang, pues, això ja, bueno, deix, doncs Deixeu-me que hem de fer una pausa, l'última, i de seguida tornem ja per a tancar la tertúlia. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono para de frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el segundo concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia que tendrá lugar el sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. Organizado por Castro y González con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Diniva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón y el Corte Inglés. Medios oficiales, Levante, Levante Televisión y la 97.7 Radio. Con sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Segundo concurso de cortadores Portadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. ¡Te esperamos! De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. La teua cita obligatòria que tornarà demà i que avui pues, ja s'ha queda sense temps. Així que anem a convidar al nostre tècnic particular així en les sessions de diumenge. César Ferrando, gràcies per acompanyar-nos. Molt bona nit. Bona nit a tots. Adéu a César Ferrando Linares. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. Gràcies a vosaltres. I no sé si vols apuntar alguna més en 40 segonets des de Madrid, Montalt. Que la fase eixa de estem en el camí, cagar en l'altre camí. Pues sí, Bueno, de Mato Manolo, gracias. Venga, adeu. Adeu a Montalt. Arturo Delgado ha tal control de eso. pues a la Salva Folgado, Encantado, fer en nombre de la redacció esportiva de esta casa, la 97.7 Gracias por la atención parada. Adeu, buenas noches. Confiando en que nos diga, mira, chico, a mí me pasa lo mismo Benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la Vía Láctea. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor.